Azken aste hoietan, ihautisa judela eta, hunen bat artikulu, iritzita arte, ez tabada eta beste, ikusi edoen entzun Eta hoien artin, andonie gainak erraiten zin, ihautietako mozorroek, argitan emaiten zutiela, masken gibelintzien egiazko jentik. Erran aldi hoi egon zait buian, eta hasiniz pentsatzen, hobikinik ezagutzen dudan ihauti jai, hots maskadai. Maskadak, gizartia mozorro du, eta antzeslanen bidez kritikatzen. Jente xumen eta pobrenek die boterea hartzen, libertatea ide bat emanez. Eta bai, andonie gainak ahazudu, oai denak libre gila, eta ihauteiek hoi untsa argitan emaiten die. Denak libre ez dakit. Azkenin, denek ez behitie ber libertatia. Emazten adibidia hartun dut. Maneala, maskadetako mozorroek ez dutie ber maneala babesten potiko bat, buham ez edo kautez besti delaik, ez da habo petie peio edo xabi, benabai kabana, pitsu, fripu, edo nik takita ze buhame. Mosoko horrekin, plaza baten erditan astokeia bat egiten badu, edo txiste bat egiten badu, hit joku igabe, eh, justo usker bat aipatu za dibidez, eringar ibilakatzen da. Emazte bat entako, gogorra goda, untsa maskatuike, eh, emazte bat emazte egoiten da. Ez ateik, ez gordinki mintzatzeik emaztete likatu hoientako. Ez, jentako mintzaldi bat adibidez, untsa mintzatzez, untsa espikatzez gaizak. Aldiz jale, hoai beltzez bestitzen ahaldia, edo buhamesaz, hen aldetik talde bat osatzen badie. Azkenin, Andoni egainak ahazudu, ihautietako mozorroek argitan emaiten die egiazko gizartia. Eta azkenin, maskadai edo beste ihauti ibuz egiten dutugun kritikak, adibidez emazter utzik den libertatiaz, interesentak eta importantak dia, finalin ez peitie justo maskada kritikatzen, baizik eta gizarte usua.